Поки молоді люди уражено мовчали, містер Дедман відсунув крісло від столу, закинув ногу на ногу і склав руки. Якби хтось з клерків зараз побачив свого боса, то представив би ці рухи як ясний натяк на те, що серйозна розмова закінчена, і не помилився б. Ви, жорстко сказав адвокат, узяли на себе працю довести, що покійний містер Дікінсон був убитий. Як не дивно, я готовий погодитися з цим. Щорічно в країні вбивають куди більше людей, ніж звичайна людина може собі уявити. У будь-якому випадку можу сказати, що ваш батько не відносився до того типу людей, які кінчають життя самогубством, тим більше на першому році дії полісу. Вже такі прості речі про систему страхування життя він знав. Але ви, затіявши власне розслідування, діяли як повні ідіоти. Вашим завданням було або повинно було бути збирати докази, причому такі, які могли переконати суд, що вірогідність насильницької смерті в даному конкретному випадку набагато вища за вірогідність самогубства. Але те, що ви зробили, а вірніше не зробили привело до того, що довести перед судом щось подібне тепер практично неможливе. Він зробив паузу, щоб перевести дихання. Мартін відкрив білорот, але адвокат зупинив його різким рухом руки. З того, що ви мені повідомили, продовжив він, я зробив деякі висновки. По перше, ви дійшли висновку, що Парсонс швидше за все отруїв помилково містера Дікінсона в спробі позбавитися від шантажиста, якого ми умовно назвемо Венінгом. Дозволю собі помітити, що ваші підозри справедливі. Говорячи про цей предмет у своєму кабінеті і висловлюючи точку зору звичайної людини, а не адвоката, я вважаю, що таке цілком можливо, і Парсонс дійсно міг скоїти цей злочин. Причому саме таким способом, на який проникливо вказав містер Дікінсон молодший. Але що зробили ви? Ні з ким не порадившись і не навівши ніяких довідок, ви відправилися прямо в офіс нещасного Парсонса і тим самим попросту вбили його. А маючи на руках лише його труп, у вас немає ні єдиного шансу просунути в суді свою версію події. Невже ви думаєте, що вам трапиться нагода довести, що Венінг узяв у нього хоч би пенні? Зрозуміло, після смерті Парсонса усі його махінації вийдуть назовні, але це саме по собі є достатньою причиною для самогубства, без всяких доповнень у вигляді шантажу і вбивства безвинної людини. Тепер уявляєте, в якому плачевному стані ви залишили цю справу. Особисто я відмінно представляю, оскільки очолюю роботу цього офісу ось вже упродовж 15 років і знаю, про що говорю. Вам доведеться звинуватити у вбивстві людину, що вже відправилася на той світ. І в очах суддів ваше бездоказове звинувачення виглядатиме смішно, оскільки вони можуть розцінити його як спробу обчорнити пам'ять про покійного і все таке інше. Але вам належить зробити наступний крок звинуватити в шантажі іншу людину, яка жива, відмінно себе почуває і цілком здатна за себе постояти. При цьому зверніть увагу, у вас немає проти нього ні єдиного доказу. Та вас в суді просто на сміх піднімуть, якщо, звичайно, ви дістанетеся до суду, чого я, як адвокат вашого покійного батька і розпорядник його майна, просто не допущу. Ось якби Парсонс залишився живий, і йому погрожувало б звинувачення в шахрайстві, тоді, можливо, я б взявся за вашу справу і, обережно переговоривши із страховою компанією, можливо, добився б потрібного вам результату. А тепер справу програно. Дедмен хлопнув долоною по столу, немов бажаючи підкреслити значущість своїх слів. Тепер поговоримо про сімейство Карстерс. Ваша версія, наскільки я зрозумів, полягає в тому, що цей священник і його дружина або дружина без священника, зустрівши випадково в готелі містера Дікінсона, вхопилася за можливість убити його заради потреб благодійного товариства, а вірніше його секретаря. Відносно цього суспільства ОІСВРПС, так здається, воно скорочено називається. Скажу наступне. Як досвідчений адвокат і член солідної адвокатської контори не порадив би нікому зі своїх клієнтів вкладати гроші в добродійність, переказуючи їх на рахунок цієї організації. Вже і не знаю, чим керувався Артур, заповідаючи їй таку велику суму. Його заповіт оформлявся в іншій адвокатській конторі. Проте я навів довідки відносно цього благодійного товариства і результати мені не сподобалися. За моїми підрахунками, на рахунок самої організації переказується не більше 30% від усіх благодійних внесків, а решта йде в кишеню співробітників, обслуговуючих організацію і одержуючих зарплату. Інакше кажучи, таких людей, як місіс Карстерс. Але якщо ця жінка паразитує на щедрості громадян, Хіба це свідчить про те, що вона вбивця? Майже напевно, це благодійне товариство, свого роду штучна освіта, призначена для викачування грошей з благодійників. З цими суспільствами завжди так. Залишається тільки гадати, чи приносять вони реальну користь або є свого роду годівниці для їх організаторів. І гроші їм завжди потрібні, це безперечно. Так що перераховані Артуром засоби для ОІСВ РПС справжній подарунок долі. Але що ви можете висунути на підтримку своєї незвичайної теорії, окрім декількох слів, вимовлених Карстерсом? Крім того, вам не спадало на думку, що якщо вказане суспільство дійсно знаходиться в скрутному матеріальному становищі, то йому простіше продати своє право на заповідані Артуром гроші і нерухомість якому-небудь банку, ніж вбивати містера Дікінсона. Повну суму за ці папери вони, звичайно, не виручать, але все-таки отримують досить коштів для підтримки свого існування. Завіряю вас, торгувати повітрям куди безпечніше, ніж вбивати когось. Повторю ще раз, Ваша теорія занадто безглузда, щоб виявитися правдою. Але чого я ніколи не зможу вам пробачити, продовжив містер Дедмен, ще більше підвищивши голос. Так це те, як ви повели справу Марч. Адже якщо розібратися, у вас на руках була майже ідеальна підозрювана, знехтована коханка з великим статком в перспективі. Це не кажучи вже про те, що вона, єдина з усіх гостей, могла проникнути до кімнати вашого батька, не викликавши підозр з його боку, оскільки він знав її особисто і продовжував отримувати від неї листи. Але, запротестував Мартін, вона дізналася про те, що містер Дікінсон знаходився в Пенбері тільки після його смерті. Це вона своїй хазяйці так сказала, чи що вірніше. Так хазяйка будинку сказала вам після розмови з Марч. І на підставі цих свідчень, отриманих через треті руки, ви їй повірили. З іншого боку, те, про що ви мене повідомили, теж цілком допустимо. Але я, що куди більше важливо, намагаюся відшукати факти, на підставі яких ви могли б відстояти свою позицію перед страховою компанією. Якби ви прийшли до страховиків і сказали. А ви відмовляєтеся виплачувати гроші за договором по страхуванню життя на тій основі, що батько покінчив життя самогубством. Але ми можемо довести, що в готелі знаходилася жінка, що мала можливість убити батька і що мала дуже переконливий мотив для вбивства. Як щодо цього, якби ви сказали їм усе це, то вони, думаю, погодилися б обговорити можливість виплати страховки. Але ми все ще можемо сказати це представникам страхової компанії, помітив Стефан. Анна теж підключилася до розмови. Але, містер Дедмен, я вірю в те, що сказала мені місіс Ховард Бленкінсоп. Подіваюся, ви не хочете, щоб ми звинуватили у вбивстві безневинну людину. Містер Дедмен повністю проігнорував слова Анни і звернувся до Стефана. Звичайно, можете, вимовив він. Тільки чи будуть вони вас слухати після понеділка? Не забувайте, що коли відведений ними час для переговорів витече, у вас не залишиться ніяких запасних позицій. Після цього або все, або нічого. І попереджаю, процес вас чекає затяжний і надзвичайно важкий. Я можу відправитися на переговори з представниками страхової компанії завтра ж, заперечив Стефан навіть сьогодні, якщо вже на те пішло. Обов'язково сходьте і послухайте, що вони вам скажуть. А скажуть вони вам приблизно наступне. Невже? А хто така місіс Марч? У нас є список гостей готелю, і там її ім'я не вказане. Яку ви дасте відповідь на це? Місіс Марч точно була в готелі, тому що так мені сказала місіс Ховард Бленкінсоп а вони вам на це ось що. А ви можете представити нам місіс Марч? І вам залишиться сказати тільки одне. Взагалі-то місіс Марч тут немає, і я не знаю, де вона, можливо, за кордоном. Тоді представники страхової компанії дружно поспіхнуться і повідомлять, що не вірять ні єдиному вашому слову, а запропоновані раніше умови залишаються в силі до понеділка. А поки що. Звичайно, ви можете ризикнути і поїхати туди, але попереджаю, що якщо зробите це, то поступите усупереч моїй пораді. До речі, вимовив після паузи містер Дедман, немов ця думка тільки що прийшла йому в голову. Ви перевірили твердження, що старший син місіс Марч помер? Ні. Так я й думав. Між тим ця дивна куховарка могла попросту вигадати його смерть, хоч би для того, щоб отримати пару зайвих днів відпустки у своєї хазяйки. Так що, можливо, він все ще живий. Також він міг бути одним з офіціантів в Пенбері. Він міг. А, гаразд, роздратовано зробив висновок адвокат. Боюся, взявши усе вище сказане до уваги я не можу привітати вас з успішним розслідуванням. Що ж до моєї поради, то вона залишається такою самою. Завершивши цю тираду, містер Дедмен недбало посунув у бік Стефана звіт Елдерсона, продемонструвавши усім своїм видом, що втратив всякий інтерес до цієї справи. Більш того, адвокат здавався здивованим, що відвідувачі досі не пішли. Відступ очолила Анна, оскільки Стефан, здавалося, міг знаходитися в кабінеті адвоката цілу вічність, а Мартін, як завжди, не зрозумів натяку. Спасибі, містер Дедман, що приділили нам стільки часу, сказала Анна з підкупливою щирістю в голосі. Тепер, принаймні, ми ясно розуміємо своє положення і обов'язково сповістимо вас про наше рішення. Після цих слів вона попрямувала до виходу. За нею потягнулися і молоді люди. Містер Дедмен відмітив підхід гостей ледве помітним ківком, і ще до того, як Анна переступила поріг, зняв з телефона, що стояв на столі трубку, і почав щось квапливо диктувати своїй секретарці. Прислухавшись, Анна зрозуміла, що йдеться мова зовсім про іншу справу. Схоже, поки Стефан оповідав про Парсонса, адвокатові прийшла в голову свіжа думка, яку він і поквапився зафіксувати. Здатність думати про різні речі одночасно дозволяло йому впродовж дня справлятися з об'ємом роботи, розрахованим на кілька чоловік. Причому він ніколи не ставив питання, чому в конторі його недолюблюють. Навіть він не міг думати про три речі відразу.